Taigi atmetę visokią blogybę, visokią klastą, veidmainystes, paviduliavimus ir visokias apkalbas, lyg naujagimiai trokškite dvasinio netmiešto pieno, kad nuo jo auktumėte išganimui, jei esate patyrę, koks meilus yra viešpats. Ženkite prie jo gyvojo akmens, tiesa žmonių atmesto, bet Dievo išrinkto, brangaus ir jūs patys, kaip gyvėjai akmenys, statydinkitės į dvasinius namus, kad būtumėte šventa kunigystė ir atnašautumėte dvasinės aukas priimtinas Dievui per Jėzų Kristų. Todėl rašte pasakyta, štai dedu sione kertinį akmenį, brangų rinktinį akmenį, kas tik jį nebus sugėdintas. Tad jums, tikintiesiems, atiteks šlovė, o netikintiesiems tasai statytojų atmestasis akmuo tapo kertiniu akmeniu, suklupimo akmeniu ir papiktinimo uola. Jie suklumpa neklausydami žodžio, tam jie ir skirti. O jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigitoji liaudis, pašaukta išgarsinti šlovingus darbus to, kuris pašaukė jūs iš tamsybių į savo nuostabę šviesą. Seniau ne tauta, dabar Dievo tauta. Seniau neradė gailestingumo, dabar jį suradė. Mylimieji, aš maldauju jūs kaip ateivius ir svečius susilaikyti nuo kūno geidulių, kurie kovoja prieš sielą – Jūsų elgesys tarp pagonių te būna pavyzdingas, kad nors dabar jie šmeižė jūs kaip piktadarius, pažinę jūsų gerus darbus imtų šlovinti Dievą aplankimo dieną. Būkite klusnus kiekvienai žmonių valdžiai dėl viešpaties, tiek karaliui kaip vyriausiam, tiek valdytojams kaip jo pasiustiems bausti piktadarių, išaukštinti gerųjų. Mat tokia yra Dievo valia, kad gerais darbais nutildytumėte neprotingus ir neišmanančius žmonės. Elkitės kaip laisvi, ne kaip tie, kurie laisvę pridengia blogį, bet kaip Dievo tarnai. Gerbkite visus. Mylėkite brolius, bijokite Dievo, gerbkite karalių. Šeiminykščiai, su visa baime būkite klusnus šeimininkams, ne tik geriems bei švelniems bet ir įnoringiems. Tai malonė, jei kas pažindamas Dievą pakelia vargus, kuriuos nekaltai kenčia. Menka garbėja jūs kantrus, kai esate plakami už nusikaltimus. Bet kai esate kantrus darydami gerą ir kentėdami, tuomet jums nuopelnas Dievo akise. Juk jūs tam pašauktinės ir Kristus kentėjo už jūs, palikdamas jums pavyzdį, kad eitumėte jo pėdomis. Jis nepadarė nuodėmės ir jo lūpose nerasta klastos. Šmeižiamas jis neatsikirtinėjo, kentėdamas negrasino, bet visą pavedė teisingajam teisėjui. Jis pats savo kūnę užnešė mūsų nuodėmės ant kryžiaus, kad numirę nuodėmėms gyventume teisumui. Jūs esate pagydyti jo žaizdomis. Jūs buvote tarsi paklydusios avys o dabar sugrįžote pas savo sielų ganytoją ir sargą